está gravando. Salve família, tô passando aqui para avisar vocês para se inscrever no meu canal oficial no YouTube, que é MC Kevinho Oficial. Se inscreve aí que logo logo vai ter vários vídeos, entendeu? Várias coisas muito divertidas, tá bom? Tamo juntão, o grave que faz o tum. Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? <laughs> o cara é cachorro, pô. Aê! Eu, eu vou mandar pras meninas que hoje tão snob Que sentar desse jeitinho joga bunda e sacode Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim Vem sarrar em mim eu vou, vou mandar pras meninas que hoje tão snob. Que sentar desse jeitinho, joga a bunda e sacode. Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim. Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho. Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho. Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim sarra em mim. Que delícia de mulher, empina o popozão. Ela desce bem gostoso, rebolando até o chão. Que delícia de mulher, empina o popozão. Ela desce bem gostoso, rebolando até o chão. Ela desce bem gostoso, rebolando até o chão. Ela desce bem gostoso, rebolando até o chão. Até o chão. vou mandar meninas que hoje estão bunda e sacode. Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim. Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho. Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim. Eu vou mandar pras meninas que hoje tão snob desse jeitinho, joga a bunda e sacode. Vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim, vem sarrar em mim. Bota a mão no joelhinho e desce devagarinho. Aê, tu conhece o Vitor Souza? Tu conhece o Vitor Souza? <laughs> o cara é cachorro, pô. Aê!